Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, upustuje je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. Studio Tauhid Islamska omladina Beč Vam predstavlja medresu koja nosi naslov Kur'anske nauke Hafiz Muhammed Porčan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد وزيشني الله بيابلي سوي كنيق فرقان كويوم أدوايا إستن أدنى إستن أبيابلي كاو أبامن ljudima i objašnjenje ispravnog vjerovanja. Kur'an i Kerim je dar ljudima, jer im je objasnio osnove vjere koju trebaju da slijede i objasnio im je pravi put. Sve ovo je objašnjeno jasnim ajetima. Ajatu muhkemat, koji su glavnina knjige, ummul kitab. I u pogledu razumijevanja ovih ajeta ne postoji razilaženje među, među muslimanima. Uzvišeni Allah kaže u šura Fussilet, treći ajet, Kitabun fussilat ajatuhu Kur'anan Arabijan li qavmi jaqilu. Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi. Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju. Osnove Islama naći ćemo da se na više mjesta ponavljaju u Kur'an Kerimu. I to različitim načinima i izrazima. Ali kada pogledamo na ta značenja, vidjet ćemo da se ona, da se ona svode na jedno. Ajeti liče jedni drugima i njihovo značenje se slaže. Nije suprotnosti značenje jednih sa značenjima drugih ajeta. Pored toga što su spomenute Kur'an Kerimu osnove vjere, spomenuti su i ogranci vjere. Za osnove vjere kaže se usulu, ed din, osnovi i temelji vjere, a za ogranke se kaže furu od din. To jeste ogranci vjeri koji proizilaze iz ovih samih osnova. Mučtehidi sami, koji izvode zaključke iz kuranskih ajeta, vraćaju se na njih u situaciji razilaženja. Kao što kaže uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, fi fi fa rudduhu ila Allahi war rasul pa ako se raziđete u nečemu, onda se obradite Allahu i njegovom Rasulu alaihi To jeste Kur'an i Kerimu i sunnetu Rasula alaihi sallatu Ovdje ćemo progovoriti nešto o ovim jasnim ajetima, nedvosmislenim ajetima, koji se nazivaju El Muhkem i o ajetima koji su manje jasni, i čije značenje mnogi ljudi ne poznaju i čiju bit jedino uzvišeni Allah te barakva ta'ala zna. To su manje jasni ajati koji se zovu el mutešabi. Da vidimo prvo u jezičkom značenju šta znači muhkem, a šta znači mutešabi. Na što se odnose ovi u jezičkom značenju Šta to znači jasni i manje jasni ajet? Muhkem, riječ muhkem, u arapskom jeziku ima više značenja. Kada otvorimo riječnike vidjet ćemo kod ove riječi da se kaže ona znači spriječiti, razdvojiti između dvije stvari. Od toga je hikmet, mudrost koja sprečava čovjeka da uradi ono što mu ne dolikuje. Od toga je hikmet, mudrost nazvana hikmetom od ove riječi, od korijena ove riječi. Zato što čovjeka sprečava da učini nešto što mu ne dolikuje. Hakim je isto tako od te riječi jezički uzet. Vladar. Jer on spriječava nasilnika i razdvaja one koji se sukobe. Hakim se naziva i sudija koji presudu donosi i razdvaja u sporovima. Tenaza u arapskom jeziku znači oko nečega se sporiti. Kao kada dvije skupine ljudi uzmu jedan konopac pa jedni vuku na jednu, drugi na drugu stranu. Ko će to razdvojiti? To je taj hakim, sudija, kadija, svak. Hoće da je sina na njegovoj strani, da dobije svoje pravo i tako dalje. Dakle, muhkem označava nešto jasno i precizno. Muhkem to je nešto jasno i precizno. Kad kažemo za neki govor da je muhkem, ovaj govor je muhkem, to znači da on pravi razliku između istine i neistine odvaja, dakle, donosi presudu i kaže ovo je istina, ovo je neistina. A to je u osnovi riječi i mudrost, to je u osnovi i vlast i tako dalje. Allah uzvišeni opisujući Kur'an i Kerim u ovom jezičkom značenju kaže Elif lam ra kitabun uhkimet ajatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Ajeti iz sure Hud, prvi i drugi ajet. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ajatu. To je knjiga, kitab. Čiji su ajeti muhkem? Svi ajeti muhkem. U značenju odvajaju istinu od neistini Mudri ajeti ajeti koji spriječavaju neistinu i tako dalje. Dakle, cijeli Kur'an u ovome značenju je muhkem. Kod nas se prevodi knjiga čiji se ajeti pomno nižu, koji su do u detalje razrađeni. kimet ajatuhu. Ne ima u njima nikakvog nedostatka. Precizni. Summe fussilet. Zatim su pojašnjeni. Tefsil objavljivani s vremena na vrijeme, ali su oni tačno u jednoj cijelini ugrađeni. Min ledun hakimin habir od mudrog i sveznajućeg uzvišenog Allaha tabaraka I kaže u sura Yunus, prvi i drugi ajet, Elif lam ra, tilke ajatul kitabil hakim. Ovo su ajeti mudre knjige. El Hakim mudra, muhkem. Dakle, Kur'an i Kerim je u cijelosti knjiga po ovom opštem jezičkom značenju muhkema je knjiga koja odvaja istine od neistine, koja je mudra, koja presudu donosi i tako dalje. Sve to sadržano u riječi hakim, muhkem. Dakle, Kur'an i Kerim je u cijelosti svojoj cijelini muhkem, precizan, jasan govor koji razdvaja istinu od neistine, pravdu od nepravde, pojašnjava mudrost i tako dalje. Ovo je opšta jasnoća koja se odnosi na Kur'an i Kerim. Mutešabih u osnovi arapskog jezika označava sličnost. Kao što kaže Kur'an Kerim prenoseći nam inad Benu Israila kada im je bilo naređeno da zakolju kravu, pa će na taj način se otkriti ko je ubica bio kod onog poznatog događaja. Oni su tražili da im se sve više pojašnjava opis te krave ne bi se riješili toga pa da je ne zakolju. Pa su govorili innel bekare šabehe alejna. Zaista su nam se krave pomiješale, sve su nam iste. Pojasni nam kakva treba da bude ta krava koju ćemo zaklati. Smijavali se tim svašta. Radili želeći se osloboditi te obaveze kojom su bili zaduženi. Dakle, tešabe znači sličnost jednog sa drugim. U osnovi arapskog jezika znači sličnost. I nemogućnost pravljenja razlike između njih zbog toga. Isto tako Primjer ovoga imamo u kuranskom opisu džennetlija, kojima će se donijeti plodovi za koje će oni misliti da su ih prije jeli. Pa se Allah kaže wa utu bihi mutešabiha. Mutešabi se spominje ovdje riječ. A bit će im davani samo njima slični plodovi. Abdullah ibn Abbas, tumačeći ovaj ajet, kaže bit će im davani plodovi koje su oni poznavali na Dunjaluku. Jabuke, kruške, banane, sve ovo od ovih Allahovi blagodati. Ali kaže, imena su samo ista. A ne može se porediti ovo što je na Dunjaluku sa onim što je u džennetu. Što shvatamo iz hadisa Resula alaihissalatu kada je bio u Medini, pa korak je odstupio nazad u svome namazu i jedan korak naprijed prišao. Pa ga ashabi pitaju, Boži poslaniće, učinio si u namazu nešto što nisi prije radio. Kaže, danas mi je ukazan džehennem, pokazan mi džehennem bio. Pa sam se pobojao da mene zahvati svojim plamenom. Pa sam se povukao nazad a i pokazan mi je džennet. Pa sam ugledao jedan groz Pa sam prišao naprijed. bi kažu, vidjeli smo kao da nešto hoćeš da dohvatiš u namazu. Kaže, pa sam prišao naprijed, ne bi li ga dohvatio. Tako mi je Allaha da sam ga uzeo, stanovnici Dunjaluka bi se njime hranili dok god je ovoga svijeta. Pogledajte toga. Mi znamo šta je grozd. Ali džennetski grozd nije kao ovaj dunjalučki. Kolika je to razlika? Samo je ime isto. U tu bihi mutešabiha. Date su im samo slična jela. Ali slična po imenu, a ne slična po svojoj stvarnosti i biti i ljepoti. Kada kažemo za neki govor da je mutešabi, to znači da je sličan taj govor nekome drugom govoru. Tako da jedan drugog potvrđuje. Po ovom značenju Kur'an i Kerim je cijeli mutešabih po ovom jezičkom značenju. Zato što jedan govor je sličan drugome govoru. Jedan govor potvrđuje drugi govor. To je u opštem značenju riječi mutešabih. Uzvišeni Allah kaže Allahu nezzele ahsenel hadithi kitabem mutešabihem methani. Allah objavljuje najljepši govor. Knjigu sličnu po smislu čije se pouke ponavljaju. Sura Izumer 23. ajet. Po ovom značenju Kur'an i Kerim u cijelosti je mutašabi. To jeste njegovi ajeti liče jedni drugima u savršenstvu i potpunosti. U Kur'an i Kerimu, po ovom značenju, kao potvrda ovog značenja, nema ajeta koji se suprostavljaju jedni drugima. Što ćemo naći u drugim knjigama Allahovim koje su pretrpjele određene promjene od strane ljudi. Kaže uzvišeni Allah: وَلَوْ كَانَ مِنْ 'indi غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Suratu Nisa, ajet 82. Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivriječnosti. Dakle, našli bi da se jedni ajeti suprostavljaju drugima, ali ne, jedni ajeti potvrđuju druge ajete zato što je to sve od uzvišenog Allaha Dakle, svi ajeti u Kur'anu, muhkem i mutešabi, u ovom opštem značenju, ne nijeću jedni drugi. Kur'an je u svojoj cijelini muhkem, jasan. A on je isto tako u svojoj cijelini po ovom jezičkom značenju i mutešabih cijeli. To jeste potvrđuju ajeti, ove Allahove knjige potvrđuju jedni drugi. Govor je jasan kao i značenja i poruke, iako se riječi i način prikaza toga razlikuje. Tako ćemo vidjeti da kada Kur'an naređuje na jednom mjestu, on ne naređuje na drugom mjestu suprotno tome. Već naređuje to ili slično tome tako i sa zabranama i vijestima o kojima Kur'an govori. Dakle, ono što možemo shvatiti iz ovoga jeste da je Kur'an u osnovi, u pogledu ovog jezičkog značenja, cijelokupni, cijeli, je i muhkem i mutešabi. Muhkem zato što su mu ajeti jasni, nedvosmisleni, presudu donose među ljudima, odvajaju istinu od neistine, zabranjuju ljudima da rade ono što ne valja i tako dalje. A mutešabih je zato što su jedni ajeti slični drugima i što jedni ajeti potvrđuju ono sa čime su došli drugi ajeti, to je sve objava dozvišenog gospodara. Da vidimo sada šta znači muhkem i mutešabih u posebnom značenju. Osnova za to su kuranske riječi u suri Ali Imran 7. ajet. Pazite, ovaj ćemo sada kuranski ajet obraditi sa strane tefsira. Protumačit ćemo ovaj ajet da bismo shvatili o čemu se radi kod muhkema i kod mutešabija.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 Oni čija su srca pokvarena, čijim srcima ima skretanje, željni smutnji i svog tumačenja slijede one ajete što su manje jasne. Dakle, pokušavaju se poigravati sa Allahovom knjigom. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Tumačenje tih ajeta manje jasni. A oni koji su dobro u nauku upućeni govore, mi vjerujemo u njih. Sve je od gospodara našeg a samo razumom obdareni shvaćaju. U pogledu tumačenja ovog ajeta potrebno je da pojasnimo šta znači muhkem i mutešabih u posebnom smislu. Jer vidimo da nam u ovom kuranskom ajetu uzvišeni Allah kaže neki ajeti su manje jasni. Većina Kur'ana to su jasni ajeti, muhkem. Ali ima jajeta koji su manje jasni čije značenje samo zna Allah. Na što se odnosi ova vrsta muhkema i ova vrsta šabiha? Muhkem možemo reći da je to ono čije je značenje razumljivo u potpunosti iz ajeta. Dakle, kad proučimo ajet, razumijemo šta to znači. To može biti i ono čije se značenje može protumačiti samo na jedan način. To je druga vrsta muhkema. I treća vrsta, ono što je razumljivo samo po sebi, tako da nije potrebno tražiti drugi dokaz za to. Dakle, da ponovim, muhkem u posebnom smislu i značenju se odnosi na troje. Prvo, ono čije je značenje razumljivo u potpunosti iz Drugo, ono čije se značenje može protumačiti samo na jedan način. I treće, ono što je razumljivo samo po sebi. Dakle, nije mu potreba neki drugi delil, drugi dokaz da bismo ga razumjeli. Dakle, bilo da se to razumije odmah čim se pročita, bilo da je njegovo samo jedno značenje, nema drugoga, i bilo da se njegovo značenje razumije bez drugih dokaza. Sve se to odnosi na muhkem. Mutešabi. Šta znači u posebnom značenju? To je ono čije je značenje Allah zadržao kod sebe. Ne zna nikom tešabi. To je jedno značenje ovoga mutešabi. Drugo značenje ono čije se značenje može protumačiti na više načina. Pa je zato mutešabi u posebnom značenju. I treće, ono što nije razumljivo samo po sebi, tako da je potrebno tražiti drugi dokaz za to. Pa je i to mutešabih u posebnom smislu i u posebnom značenju. Dakle, da ponovimo opet. Mutešabih odnosi se na troje. Prvo, ono čije značenje zna samo Allah. Drugo, ono čije se značenje može protumačiti na više načina. I treće, ono što nije razumljivo samo po sebi, već mu treba neki drugi dokaz da bi se shvatilo. U muhkem ajete spadaju ajeti koji su derogirali druge ajete. Dakle, nasih, derogirajući ajeti. Te ajeti o halalu, haramu, naredbama, kaznama, prijetnjama i obećanjima. Kako ulema shvata mutešabih ajete? Kao što smo vidjeli da ima više mišljenja u pogledu značenja muhkema i mutešabiha, u definiciji, u terminološkom značenju, isto tako ćemo vidjeti da se i u tumačenju ovoga ajeta to primjećuje i primjenjuje. Kur'anske riječi وَالرَّاسِهُونَ fil ilmi يَقُولُونَ Možemo ovaj ajet proučeni na dva načina protumačiti. Prvi način kada ga učimo, kažemo وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ Značenje tih ajeta ne zna niko drugi do uzvišeni Allah. I tu se stane. Zatim se dalje počinje وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ A oni čvrsti, duboki u znanju, učeni, govore amen nabi, mi vjerujemo u njih, kullu mine indi rabbina. U ovom je slučaju, ako protumačimo ovako ajet, dakle, te mutešabih ajete zna samo uzvišeni Allah. To znači da se ovo odnosi na mutešabih ajete čije značenje jedino zna uzvišeni Allah te Po ovom tumačenju. Dakle, u Kur'anu imamo ajeta čije značenje, tih mutešabih ajeta čije značenje zna samo Allah te Suštinu dženneta i džehennema početak ovih sura i tako dalje. Elif, la, mim, ha, mim i tako dalje. Ulema govori o tome, ali suštinu toga pravu jedinu uzvišeni Allah te barek zna. Prvo ovo mišljenje zastupa Ubej ibn Kam, ibn Mesud, ibn Abbas i drugi od ashaba, tabina i drugih. To dokazuju onim što prenosi El Hakim u svome mustedreku od Abdullah ibn Abbasa da je učio وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ A tumačenje njihovo zna samo Allah i govore oni koji su dobro u nauku upućeni mi vjerujemo u njih. Dakle, ove mutešabi hajete zna samo Allah po ovom tumačenju ovoga ajeta. kiraet i učenje Ibnu Mes'uda radijallahu anhu glasi wa in ta'wilahu illa inda Allahi الله والراسخون fil ilmi يقولون amanna به zaista je njihovo tumačenje samo kod Allah Ili njihovo značenje nije nikod kog drugog osim kod Allaha. a oni koji su dobro u nauku upućeni govoreni, vjerujemo u njih. Ovaj ajet ukazuje na pokuđenost onih koji slijede ajete koji su manje jasni. Ajete čije značenje samo zna uzvišeni Allah. Njih Kur'an opisuje kao one čija su srca skrenula i koji su željni smutnji. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla proučio je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ovaj ajet, Huwa alladhi anzala alayka alkitab, on tebi objavljuje knjigu, sve do kuranskih riječi, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ A samo razumom obdareni shvaćaju. Pa je rekao Resulullah sallallahu alaihi sallam, kada vidiš one koji slijede manje jasne ajete, oni su ti na koje je Allah ukazao, pa ih se pripazi. Dakle, u prvom značenju mutešabija. To jeste onih ajeta čije značenje sna samo jedino uzvišeni Allah. Kada ih budu slijedili oni koji, čija su srca bolesna, koji su skrenuli sa pravog puta, koji žele svoje neko tumačenje Kur'ana, pričuvajte ih se kao što kaže hadis Resulana Drugo značenje mutešabiha jeste kada proučimo ovaj ajet shvatamo وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ Pa se onda tu stane. A njihovo značenje zna samo Allah i oni koji su upućeni u znanje. I onda se tu stane. Znači da, zavisno od učenja. Pogledajte kolika je važnost gdje se stane u učenju. To je ono upravo tefsirsko učenje Kur'an. Da se uči Kur'an, a u isto vrijeme se oni tumači. A značenje tih ajeta zna samo Allah i oni koji su upućeni u nauku. Pa se onda stane. Oni govore, i vjerujemo u njih, sve je od Allaha. Dakle, po, ovo, po ovakvom učenju ovoga ajeta, znači da je i ulema upućena u značenje mutešabih ajeta. Ovo tumačenje slijedi grupa, grupa islamskih učenjaka na čijem čelu je poznati Fesir Muđahid. Prenosi se od njega da je rekao, proučio sam mushaf, prešao sam učenje Kur'ana, proučio sam mushaf pred Ibn Abbasom, pod poznatim učenjakom ovog umeta, Abdullah ibn Abbasom, radijallahu anhu. Od Fatihe do njegova kraja. Zaustavljao bih ga kod svakog ajeta i pitao bi ga o njegovom tumačenju. Dakle, to navodi poznati mu Fesir, Muđahid, rekavši da su to u stvari riječi Abdullah ibn Abbasa. Ove riječi prihvata i imam nevevi, te tumačeći muslima kaže, muslimovu, muslimovu zbirku hadisa, šerhu, šerhu sahih muslim, kaže ovo mišljenje je tačnije, jer je neshvatljivo da se Allah obraća svojim robovima govorom kojeg nijedan od njegovih stvorenja ne može spoznati. Jedno i drugo tumačenje ovog ajeta je utemeljeno. Ima svoje osnove. Po tome, kada smo govorili o mutešabih ajetima u posebnom značenju rekli smo da ima ajeta čije suštinsko značenje, čiju bit poznaje jedino uzvišenje Allah. To ne znači da mi ne znamo taj ajet ili tu riječ, šta ona znači, ali bit toga zna jedino uzvišeni Allah. Dakle, i jedno i drugo mišljenje je prihvatljivo u svome značenju, to jeste ima ajeta, čiju bit jedino uzvišeni Allah zna, a ima i ajeta koji ulema poznaje preko jezika, preko drugih nauka, čije tumačenje ulema poznaje. Da bi nam ovo bilo jasnije, moramo se vratiti na tumačenje kuranske riječi te'vil. Šta znači te'vil? Koji se spominje u ovome kuranskom ajetu. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Njegovo tumačenje mi kažemo te'vil. Ali šta u jezičkom značenju nosi riječ te'vil? Kod nas se kaže protevilio Kur'an. Vraćajući se na značenje riječi te'vil, postaće nam jasno bit i suština ova dva mišljenja. Tevil u jezičkom značenju znači prenošenje govora iz osnove na kojoj je postavljen na ono što je manje vjerovatno da, da se na to odnosi u osnovi riječi, ali sa dokazom. Tako da je to značenje preneseno iz tog osnovnog značenja na ono drugo značenje, manje vjerovatno, ali je ono postalo prvobitno značenje zbog dokaza sa kojim smo došli. Mijenjanje, dakle, značenja riječi koje izgleda najvjerovatnije te na osnovu dokaza koji su povezani sa drugim značenjem, određivanje novog značenja koje je u osnovi manje vjerovatno. Navešću vam prije da ovo bude jasnije. Kaže se u kuranskom ajetu وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا To je tevil. Onaj ko bude slijep na ovome svijetu. To je u sura Isra. Biće slijep i na ahiretu. I zalutao. A krivom će putu biti. U osnovi jezika, kada se kaže slijep, onaj koji nema očiju ili koji ne vidi na oči. To je slijepac. U ajtu se kaže, ko je slijep na ovome svijetu, bit će i na ahiretu slijep. Sada mi uzimamo to značenje i prenosimo ga sa osnovnog značenja. I kažemo, u ajetu se ne misli na slijepca koji ne vidi, na, koji ne vidi očima, već se misli na slijepca koji je slijep po svojoj duši svačanju, koji je na dalaletu, pa je zbog toga nazvan slijepcom. Šta vam je dokaz za to? Kako možete to tako tumačiti? To je tevil. Kad slijepac u osnovi znači onaj koji ne vidi na oči. Jeste, ali mi kažemo, devil dokaz za to je to što uzvišeni Allah ne čini zulum. Dakle, ovdje je razumski dokaz, jel tako? Ali dokaz je šarijata svakako. Što uzvišeni Allah ne čini zulum. A to bi zulum bio. Da onaj ko nije vidio na na ovome svijetu, da će ga Allah dati da ne vidi na ahiretu na i da će biti u džehennemu i tako dalje. To se ne slaže sa šarijatom. Dakle, u ovom slučaju protevili smo ovaj ajet prenijeli ga iz njegovog osnovnog značenja na ono drugorazredno značenje, manje vjerovatno u osnovi jezika, ali sa dokazom pa je onda ono postavljeno na mjesto onog prvobitnog značenja. Jeste li shvatili sada šta se misli pod, pod te vilom? Svakako da su neki u ovom slučaju ovo uzeli kao sebi vrata, kao ulaz da mogu raditi u Kur'anu šta hoće i te viliti bilo koji ajet kako im paše i kako im odgovara. Posebno kao što su bile muotezilije. Ili danas, današnji racionalisti, modernisti ili kako god hoćete zoviti, ih. Koji kažu Kur'an ne znači to što znači. Nego on ima neko drugo, neko dubinsko, neko vamo, neko tamo znači. Šta mi je dokaz za to? Kaže moj razum. Znači ne uzubila postavlja svoj razum na mjesto suca koji presuđuje šta će uzeti od Kur'ana šta neće. Kao poigravanje Kur'anom. Sebi su našteti. Jer, jer sami sebe odvode na krivi put. Efereite meni ilaha ilahehu hewa. Vidiš li ti onoga koji je uzeo svoje strasti za svoje božanstvo? To je to. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ Pa ga je Allah dao da ide krivim putem. Jako znanje ima. Nije mu to znanje koristilo da krene pravim putem. Već mu je to znanje, ta Allahova blagoda, nije mu bila ni'metom, već mu je bila nikmetom. Nije bila Allahovom blagodaću, već Allahovom kaznom njemu. Jer ga Allah zna kakav je. Pa su uzeli tumačiti Kur'an, posebno ono što je vezano za Allahove sifete, za Allahova svojstva. Pa, pa kažu, filozofirajući, kažu vidi bez vida, čuje bez sluha i tako dalje. Kao što bi rekli, postoji, ali nigdje ga nema. Šta to znači? Ne uzumila. Tako kažu. Ja me lejse lehu mekja. O ti koga nigdje ne ima. Evo neće Allah. Neće Allah. Kad se kaže da je iznad sedam nebesa, to ne znači da mi time ne uzubila ograničavamo uzvišenog Allaha. On sve obuhvata. Ali kada kažemo iznad sedam nebesa, to govorimo po vahju, po objavi Kur'ana i sunneta, ne od sebe da govorimo. To ne znači da ga ograničavamo nečim. Da, da je vezan za, za neko mjesto, za neki prostor u smislu da ga nešto ograničava. Uzvišen je Allah od toga. Ali ovim su htjele mutezilije i današnji, današnji modernisti i ostali da kroz vrata te vila ovakvog tumačenja Korana da obace šta hoće i izbaci iz Korana šta im ne odgovara. Svakako da to nije ispravno jer kao dokaz može biti Kur'an, može biti sunnet, može biti iđma, kijas, može biti ono što ima svoje osnove u ovome šarijatu. Tevil ćemo naći da se pojavljuje i u značenju tefsira. To jeste tumačenje Kur'ana. Dakle, ovo je jedno značenje tevila. Prenošenje sa osnovnog značenja na ono drugo, drugo zna, drugorazredno značenje uz dokaz. Drugo značenje tevila jeste tefsir. Neko kaže tefsir, neko kaže tevil, ali to je jedno te isto kod nekih. Zato poznati mu Fesir ibn Đerir at-Taberi naziva svoj tefsir el bejan an te'wili ajatil Kur'an. Bejan pojašnjenje tumačenja ajeta Kur'anski. Dakle, ovdje upotrebljava riječ te'vi u značenju tefsira. Isto značenje nosi. Treće značenje jeste, treće značenje te vila jeste poznavanje biti i suštine nečega. Njegova kakvoća. Zato ćemo vidjeti da je imam i Malik i drugi od Selefa, od prethodnika prvaka ovoga ummeta, da su, kada su bili pitani o Allahovim riječima, Ar-Rahmanu alal arši steva. Milostivi iznad prijestolja se uzvisio da su rekli isteva, uzvisio se, značenje te riječi je poznato. Znamo šta znači uzvisiti se. Njegova kakvoća, biti suština je nepoznata iman u to, vjerovanje u to je vađib, dužnost, obaveza muslimanu. A pitati o tome kakvo i raspitivati se o tome jeste bidat, jeste novotarija. Još dvije, tri riječi samo da kažemo o pokuđenom tevilu. Et tevilul medmum. Naći ćemo oni koji koriste ta drugorazredna značenja i prenose ih kao prioritetna značenja pod izgovorom svoga shvatanja tako razumskog dokaza tako dalje. U tom smislu su došli sa nečim što nazivaju preneseno značenje, metafora i tako dalje. Pa su govorili o Allahovim svojstvima i obno mnogo čemu mijenjali ta značenja pod ovim pokuđenim tevilom. Svaki tevil, svako prenošenje nekoga govora iz drugorazrednog značenja i davanje mu prioriteta, davanje, stavljanje ga na prvo mjesto, bez dokaza to je pokuđeni tevi. Pokuđeno, pokuđeno tumačenje Kur'ana. Po tome ćemo vidjeti da su mu tezilije i druge tumačile, tumačile Allahovo lice, Allahova moć i tako dalje, e, Allahovo lice, Allahova ruka i tako dalje, tumačili ga Allahovom moći, Allahovim znanjem i tako dalje. To je neispravan tevil. Pokuđeni tevil. Zašto? Zato što su tu uzeli svoj razumski dokaz koji nema osnovi. Rekli su, naš razum ne može da shvati da Allah ima ruku. Jer ga time upoređujemo sa čovjekom. Pa smo prispodobili Laha čovjeku. A znamo da mu ništa nije slično. Mi kažemo, tešabuh je ili sličnost je u jezičkom izrazu. Kad nam Allah kaže da ima ruku i njegov Resul a.s. kaže da ima uzvišen Allah ruku, mi to prihvatamo. A s druge strane znamo da Allahove ruke nisu kao, kao naše ruke. Da ne bismo sebe doveli u nijekanje Kur'ana i u nijekanje sahih hadisa. Priznajemo ono što je upravo riječi Malika i ostali. Imam i Malika i ostali. Mi vjerujemo u to. Značenje toga znamo. Vjerujemo u to. Kakvoću toga, bit toga ne znam. A raspitivanje o tome je bidat, je novotarija koja nije dozvoljena. Ne znači to ako potvrdimo, kao što Kur'an potvrđi, uzvišenje uzvišenog Allaha iznad arša, da on posjeduje ruku i tako dalje, ne znači to da ga automatski prispodobljavamo kome? njegovim stvorenjima. Ne. Već ništa uzvišam Allahu nije slično, ali vjerujemo ono što je objavljeno, kakvoću ne poznajemo, a pitanje o tome je novotarija i ono sa čime nije došao ni Boži poslanik, ali i sato ni njegovi ashabi. Svatajući ovakva značenja tevila, tefsira, mutešabiha i muhkema, puno ćemo sebi, inša Allah, olakšati u tumačenju Kur'ana Kerima, u shvatanju mnogih ajeta i u, da, u i kretanjem i idenju pravim putem, time što nećemo potpasti pod razne te vile i kriva tumačenja koja su došla od sekti koje su se udaljele od pravog Molim uzvišnog Allaha te baraka ta'ala da nas pomogne u razumijevanju njegove knjige i da nam olakša rad po tome. Amin ja Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif la mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, upustvo je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. الداعي أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني استوديو التوحيد Islamska omladina Beč vam predstavlja medresu koja nosi naslov Kur'anske nauke. Hafiz Muhammed Porča. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد Jedna od vrlo važnih tema koje se izučavaju u naukama o Kur'an i Kerimu, ulumul Kur'an, koje se nazivaju, jeste i pitanje en nasih wal suh derogirajući nasih i derogiranih mensuh ajeta. Propisi uzvišenog Allaha koji je slao preko svojih poslanika imali su za cilj da isprave kod ljudi njihovo vjerovanje, njihovo međusobno obhođenje sa ljudima i da ih poguće ispravnim ibadetima. Vjerovanje, kao što znamo, uvijek je bilo isto, nepromjenjivo i uvijek je bila jedna vjera u jednog gospodara i sa takvim vjerovanjem su dolazili svi Allahovi poslanici. Kaže, kaže uzvišeni Allah وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Suratul Anbiya 25. ajet. prije tebe nismo ni jednog poslanika poslali, a da mu nismo objavili, nema Boga osim mene, zato meni robujte, kaže uzvišeni Allah. Ibadeti i međusobno ophođenje među ljudima <clears throat> odgajaju ljudsku dušu, čuvaju čistu zajednicu i povezuju ljude u skladan odnos bratstva međusobnog. Kroz istoriju svaki narod je imao posebne posebne potrebe. Ono što je odgovaralo jednom narodu u njegovom vremenu nije odgovaralo narodu u drugom vremenu. Zbog toga se put daveta razlikuje u samom početku od njegova načina kako formiranja, nakon formiranja i gradnje čvrste zajednice. Mudrost tešrija ili zakonodavstva se mijenja kroz vrijeme ali mi ne smijemo zaboraviti da je to od uzvišenog Allaha te ta'ala koji obuhvaća sve svojim znanjem. Na što se odnosi nesh? Derogacija u Kur'an Kerimu. Nesh u arapskom jeziku znači nešto otkloniti i izbrisati. Pa se kaže vjetar je izbrisao tragove, dakle, nesehar rihu, ne rihu el asar. Znači nešto otkloniti i izbrisati. Nesh ima i značenje prenošenja nečega s jednog mjesta na drugo. Terminološki u definiciji nesh znači derogiranje ili stavljanje van snage određenog šarijatskog propisa na osnovu druge šarijatske odredbe. Da ponovim, nesh terminološkom značenju, dakle definicija nesha glasi to je derogiranje ili stavljanje van snage određenog šarijatskog propisa na osnovu druge šarijatske odredbe. Kaže uzvišeni Allah u suratul Bekara 106. ajet Ma nensah min ajetim eu nunsiha ne'ti bi hajrim minha eu misliha. ألم ta'lam أن الله Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav stavimo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? Mensuh je propis koji je stavljen van snage. Da bi derogacija bila važeća, postoje uslovi za to. Kao prvo, da propis na kojem se vrši derogacija, dakle koji se dokida, bude šarijatski propis. Drugo, da dokaz za stavljanje propisa van snage bude šarijatski, dokaz, koji je objavljen nakon teksta derogiranog propisa. I treće, da ne bude dokaz koji stavlja propis van snage ograničen samo jednim vremenom jer se to ne naziva neshom, derogacijom, već odgađanjem rada po jednome propisu. Inače bi taj propis prestao biti puno važeći i nakon isteka tog vremena i to se ne ubraja derogacijom. <clears throat> Kaže islamski učenjak El Mekki ibn Ebi Talib, jedna grupa učenjaka kaže da su šarijatski tekstovi koji su ograničeni vremenom ili ciljem muhkem ajeti koji su derogirani, jer su ograničeni vremenom. Oni su ograničeni vremenom i u tom slučaju derogacija nije važeća. Dakle, to je privremeno odgađanje samo rada po tom određenom propisu. Kao što je kuranski ajet u suratul Bekare, 109. ajet, Fa'fu wasfahu hatta jeti bi emrih ali vi oprostite i preko toga prijeđite dok Allah svoju odluku ne donese. Ima mnogih koji kažu da je ovaj ajet derogiran, da je njegov hukum, njegov propis stavljen van snagi. Kojim ajetom? Ajetom borbe na Allahovom putu. Dakle, ovaj odnos muslimana prema drugima, ali vi oprostite i preko toga pređite sve dok Allah svoju odluku ne donese, kažu je mensuh, je derogiran, stavljen van snage njegov propis, ajet, ajetima borbe na Allahovom putu. Ali ovo u stvari nije derogacija i to je vrlo precizno da se mora odvojiti. Ovo nije derogacija, već je ovo odgađanje određenog šerijetskog propisa. To jeste, kada muslimani dođu u ovakvu situaciju, sličnoj u kojoj su se našli muslimani Mekke, onda će oni primjenjivati ovaj ajet. Dakle, derogacija znači potpuno stavljanje van snage jednog propisa a u ovom slučaju se o derogaciji ne radi, već o odgađanju ovoga propisa do, dok se ne nađu isti uslovi u kojima su bili muslimani meki. Pa kada se nađu, kao što je danas situacija, na primjer, sa muslimanima koji su koji žive među nemuslimanima, u nemuslimanskim zemljama, ovaj ajet se na njih primjenjuje. Dakle, ajet, ali vi oprostite i preko toga pređite dok Allah svoju odluku ne donese. Dakle, dok ne dođe ost, mogućnost ostvarenja ajeta borbe na U čemu se dešava nesh i derogacija određenog kuranskog ajeta? E, iz ovoga prije rečenog možemo zaključiti da stavljanje van snage određenog propisa može se desiti samo u ajetima naredbe i zabrane. Dakle, samo u ajetima naredbe i zabrane može doći do derogacije, do nesha stavljanja određenog propisa van snage. Ti ajeti su jasni u traženju ili su u, ili su u izjavnom obliku koji imaju značenje naredbe ili zabrane. S tim da to traženje bude nevezano za vjerovanje koje govori o Allahu, dakle imamo traženja koje kaže a kul aminu billah, reci vjerujte Allaha, to je naredbeni oblik. Ali da li to se ubraja u ovu vrstu, ne ubraja svakako, jer je ovo od pitanja akide vjerovanja, rekli smo za akidu da je ona jedan kontinuitet, da je ona od prvog čovjeka do posljednjeg ista. Dakle, akida se ne mijenja. Zatim, naredba vjerovanja u Allahova, svojstva Allahove knjige, poslanike, sudnji dan, moral, naredbe o moralnim osobinama, naredbe moralnih osobina, naredbe o osnovama ibadeta i međuljudskim odnosima. Jer se na tim temeljima zasnivaju svi Allahovi zakoni. Dakle, to su opšti propisi koji su važeći za cijelo čovječanstvo. Moralni propisi i tako dalje. Kao što kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala alekum mine dini ma nuhan والذي يوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في سورة الشورى 13. ajet. On nam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljuje tebi i ono što na, smo naredili Ibrahimu i Musa'u i Isa'u pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte. Dakle, ovo su propisi važeći za sve i u njima ne može doći do nesha. Isto tako naredba posta. Važila je za one koji su bili prije nas, kao što važi i za nas. Kaže uzvišen Allah, ja juhal ladina amenu, kutiba alejkumu sujam. O vjernici, naređen vam je post, kema kutiba ala ladina min kablikum. Kao što je naređen onima koji su bili prije vas. Šta je ille? Šta je razlog propisivanja posta? upravo la'allakum tattakun da biste se grijeha klonili da biste bili bogobojazni. Suratul Bekare 183. ajet. Isto tako propis koji je uzvišeni Allah naredio Ibrahimu a.s. i rekao mu wa fin وَاَزْدِمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ min kulli فَجٍّ عَمِيقٍ Suratul Hajj 27. ajet. Rekao mu je uzvišeni Allah i oglasi ljudima hađ. Ljudima do sudnjeg dana. Taj propis ostaje. Neće hađ biti nikada ukinut. Dolazit će ti pješ, pješice i na kamilama iznurenim. Dolazit će iz mjesta dalekih. Isto tako borba na Allahovom putu gdje uzvišen Allah kaže u surata Ali Imran 146. ajet وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ribijun kesir. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili. Mi ćemo naći u mekanskom periodu da je borba bila zabranjena. Ali to nije neshodno što smo spomenuli, to nije dokidanje jednog propisa, već samo njegovo, šta? Već samo njegovo odgađanje. Elem tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa yaqimu salata wa atu zakat. Vidiš li ti one kojima je bilo rečeno kufuje i dijekum, sebi svoje ruke. Dakle, nema odgovaranja na napade. Udarite, ne smiješ ga udariti. To je takvo vrijeme tu, jer će ti veću štetu nanijeti. To je malo i zajednici muslimana. U akimu salate vatu zekat. Klanjajte namaz i dajte zekat. Međusobno jačajte se vi. Dakle, ovaj ajet ne znači da je derogirao ono što se spominje u vezi prošlih naroda, već je samo odgodio taj hukum, jer u vrijeme mekanskog perioda nije se, nisu se našli uslovi za ostvarenje toga opšteg propisa koji je, vidimo, kroz istoriju bio prisutan. <clears throat> Isto tako propisi o ahlaku, oni se ne mijenjaju. Ono što je bilo moralno prije i danas je do sudnjeg dana je. Kao što uzviše Allah kaže وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ Maraha, u suratu Lukman 18. ajet. I iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno. To je bilo prije. Munker, nevaljaština i danas je i do sudnjih dana i tako dalje. Po čemu se može poznati da je nešto derogirano, nešto od propisa stavljeno van snage? Po čemu se to može poznati? Kao, pri, e, kao uvod u ovo treba spomenuti događaj Ali je radijallahu anhu koji je prošao pored nekog kadije, vidjevši ga da sudi među ljudima, vazi im i tako dalje. Pa mu kaže, poznaješ li nasjeh i mensuha ajete, derogirane i derogirajuće ajete? Kaže, ne znam. A odgovorimo, Ali je radijallahu anhu, propao si i upropastio si drugi. Jer može misliti da je neki ajet puno važeći, pa će ljudima reći, ljudi kažu i misle u sebi, pa to je Kur'an. I onda će potom je raditi i odvesti ih, ne daj Bože, na krivi put. Dakle, mora se to poznavati prilikom tumačenja Kur'ana i prilikom donošenja šerijatskih zaključaka i presuda. Prenosi se od Ibni Abbasa u pogledu riječi uzvišenog Allaha وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا u suratul Bekara 269. ajet on daruje znanje kome on hoće mudrost, a onaj kome je mudrost data, darovan je blagom neizmjernim. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas kaže za ovaj ajet da je to poznavanje nasjeha i mensuha, muhkema i mutešabiha, vremena objave i halala i harama. To je ta mudrost vezana za Kur'an Kerim. Da bismo poznali da je nešto nasjeh i mensuh, moramo to možemo izvršiti na više načina. Kao prvo, da se jasno prenese od Božijeg poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, ili od njegovih ashaba, da je nešto stavljeno van snage. Kao što je hadis Božijeg poslanika, ali sad selam koga prenosi El Hakim i kaže Kuntu hejtukum an zijaretil kuburi ela fezuruha bio sam vam zabranio posjetu kaburovima, ali i sad posjećujte. Dakle, ovo je jasan nas dokaz šarijetski, bilo da se radi o hadisu ili Kur'an, u ovom slučaju je hadis u pitanju. Jasan dokaz šarijetski, da se dokida ona zabrana posjećivanja grobovima tog. U vremenu, iz ovoga možemo jednu mudrost zaključiti, u vremenu kada su ljudi bili još bliski širku koji su skoro ostavili. Da se ne bi to vratilo, u širk u potpunosti im je bilo zabranjeno da idu, da idu posjećivati grobove, da idu posjećivati kaburove. Kao ille, kao razlog zašto im dozvoljava Božji poslanik Sato salam da posjećuju mezerove kaže elafezu ruha fe innaha tu ahire. Jer to vas podsjeća na na ahiret. Mi ovdje sada vidimo da je jedna korist i jedna šteta, da su suprostavljeni jedne, jedne drugoj. U ovom slučaju korist da čovjek ode na kaburove i da se podsjeti na ahiret. A s druge strane opasnost, šteta. Postojanje realne opasnosti da ljudi ti koji idu tamo da se vrate u žirk i da čine dijela kufra. Pa kada se iz ovog se zaključak jedan šarijatski izvlači. Kada se suprostavi jedna korist, jednoj šteti, a šteta je veća, a šteta je u ovom slučaju što postoji mogućnost da ćete vratiti u širki kufr, onda se zabranjuje to, makar to dijelo sa sobom određenu korist. Kao drugo slaganje islamskog umeta da je određeni propis mensuh, da je derogiran. To je iđma ummeta da je nešto derogirano. A znamo da se ovaj ummet neće složiti na, na dalaletu, kao što to prenosi Ebu Davud, Ibn Mađe i Tirmizi. La teđtemi u ummeti ala dalale. Moj ummet se neće složiti na dalaletu. Treće je poznavanje vremena objavljivanja propisa. Koji, propisa. Koji je prvi, a koji zadnji objavljen? Dakle, poznavanje vremena kada je koji objavljen, pa je onaj posljednji nasih, a onaj prije njega mensuh. U derogaciji se ne može osloniti na džitihad ili riječi nekog mufesira ili vidljivu oprečnost među dokazima, a niti na prenosiocima koji je kasno primio islam. Sve ovo ne može biti samo po sebi dokazom da bismo mogli govoriti o nasihu i mensuhu. Postavlja se pitanje vezano za nesh za derogaciju, pa ćemo naći među ljudima one koji nijeću taj nesh. Naći ćemo opet s druge strane one koji dozvoljavaju u svemu. Jedna i druga krajnost. Ehli sunnet wal džema'a ispravni pravac je srednji put u istini između svih krajnosti kako je ova vjera srednji put između drugih vjera, židovstva, kršćanstva i tako dalje. Isto tako, ehli sunnet i džemaat je srednji put u islamu između raznih frakcija koje se pripisuju islamu, a otišle su u svakakve krajnosti. Pa ćemo naći e, židove da nijeću u potpunosti derogaciju i smatraju da to da se to e, da to umanjuje od stava uzvišenog Allaha. Da nešto dokine, a prije toga je nešto već zabranio. Odgovor im je da je Musaov šarijat derogirao one šarijate i propise koji su bili prije njega. Kako onda to dozvoljavaju? A i u samim dokazima koje nalazimo u Tevratu postoji derogacija poput zabrane mnogih životinja sinovima Israilovim nakon što im je bilo dozvoljeno. Potvrđeno je u Tevratu isto tako da je Adem a.s. ženio svoje sinove sa, sestrama njihovim, a to je zabranio Sao a.s. u njegovom šerijetu. Dakle, kako to dozvoljavaju da se, da se dešava. Musa a.s. je naredio sinovima Israilovim da ubiju one koji obožavaju tele, da se međusobno borba povede a zatim je naredio da ih prestanu ubijati. Dakle, i tu je nes u samom vremenu Musa, alaihissalam. Drugi opet pretjeruju u neshu, kao što su Rafidije, Šije, i smatraju mnoge šarijatske propise da su derogijani bez opravdanog razloga. Navode zato kao primjer kuranski ajet, sure i rad, 39. ajet, Jemhu Allahu ma yusbit. Allah je dokidao, Allah e, briše i dokida ono što hoće, a i ostavlja šta hoće. Ajet je opšteg značenja, tako da se ne odnosi na ovaj nes o kome mi govorimo. U svakom slučaju, ehl sunna ul džema'a stoje na stanovištu sa jasnim dokazima da je nes derogacija ostvarljiva i to dokazuju time da Allahova dijela se ne opravdavaju svrhom i ciljevima. Uzvišeni Allah ima pravo da naredi u određenom trenutku nešto, a onda kasnije da to dokini. Možda je u jednom vremenu nešto korisno, ali kada korist toga prestane, onda se taj propis i dokida. Dakle, to ništa ne umanjuje Allahovo znanje ili njegovu mudrost, već upravo to nam govori o mudrosti uzvišenog Allaha te wa ta'ala koji određuje određene propise određeno vrijeme, a zatim to dokida kada više nema potrebe za tim. Vrsta derogacije. Naći ćemo da se ostvaruje derogacija Kur'ana Kur'anom. To je jedna vrsta derogacije. I njeno postojanje je moguće. Ajet koji je propisivao idet, dakle čekanje žene nakon smrti njenog muža od godinu dana, derogiran je ajetom koji propisuje idet od četiri mjeseca i deset dana. Dakle, jedan ajet dokida propis drugog ajeta. Zatim derogacija Kur'ana sa mutevatir sunnetom. Na stanovištu, na ovom stanovištu stoje imam i Malik, imam Ebu Hanife i i Ahmed po jednom rivajetu. Jer kažu sve je to vahij. I sunnet je vahij kao što je Kur'an vahij. Jer uzvišen Allah kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا On ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se obznanjuje. Suratu Neđm od trećeg u četvrtog ajeta. I kaže uzvišen Allah وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono, opomenu da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje i da bi oni razmislili. Objavljujemo ti opomenu koja može biti i Kur'an i sunnet Božijeg poslanika, ali sad sam suratu Nahl četvrti ajet. i Šafija, Zahirije i Ahmed po drugoj predaji zabranjuju derogaciju mutavatir sunnetom, jer kažu sunnet nije bolji od Kur'ana. Ako ćemo po tome gledati, po toj osnovi normalno da je Kur'an na prvome mjestu. Ali to što sunnet po svome izrazu nije, kao što je Kur'an po svojoj po mjestu koje u tešriju, u šarijatskom zakonodavstvu mu pripada, nije svakao kao Kur'an, ali kada uporedimo Kur'an i sunnet i kažemo u odnosu na vahij, onda je to jedno te isto. Jer nam mnogi hadisi govore, jer nam mnogi hadisi govore o tome da ono što je zabranio Resulullah sallallahu alejhi kao da je zabranio uzvišeni Allah tebareke Dakle, u pogledu vahja tu nema razlike. Ne samo kada govorimo o neshu, nekada bude derogacija s drugim ajetom, nekada bude derogacija sunnetom i tako dalje. Oni koji uče Kur'an, u svakom slučaju, e, najbolje da se vraćaju na tefsire. Mi sad čala iz štampe izlazi ovih dana e, skraćena verzija tefsira Ibn Kefira. Dakle, možemo se vratiti na određene ajete i pitati. Zatim, E, uvijek ćemo naći kada je ulema izvršavala svoju ulogu i zadaću u svakome društvu, naći ćemo da su tumačili Kur'an, da su objašnjavali ljudima propise. I treće, kada čovjek uči Kur'an ili čita prijevod značenja Kur'ana, pa naiđe na nešto što mu je nejasno, onda treba da, da pita kako bi mu se to pojasnilo u svakom slučaju. Tako da mi sada u prevodima nećemo naći, ili kad učimo a nećemo naći, pored da piše ovaj ajet je derogiran, ali to nalazimo u tefsirima, vrlo jasno. Derogacija sunneta sa Kur'anom. Svakako da je moguća i na tome mišljenju stoji većina uleme. Kao što je bilo okretanje prema Bejtul Makdisu na početku Islama ili za vrijeme Mekanskog perioda, muslimani sa Resulullahom sallallahu alaihi sallam klanjali su namaz okrenuti prema Bejtul Makdisu. U Mekki kad su bili. Kako? Boži poslanik alaihi sallam bi prošao sa one strane Kjabi da klanja tako da mu dođe Kjaba i Bejtul Makdis u istome pravcu. Ali kada je došao u Medinu to nije bilo moguće. Jer je Bejtul Makdis skroz na suprotnoj strani od strane Mekke. Neka dođe na jugu, a ovo dođe na, na sjever. Dakle, moralo se tu pojasniti. Gdje se sad klanja? Božji poslanik, ali sad sam klanjao je 16 mjeseci kada je nakon iđre, 16 mjeseci je klanjao prema Bejtul Makdisu. Okrenut leđima prema kibli. I onda dolazi kuranski ajet fe welli wajhaka šatral mesđidil haram. Svoje lice okreni u pravcu mesđidul harama, svetog hrama, sura i Bekara 144. ajet. Nekada može biti nesh sa zamjenom, a nekada može biti bez zamjene. Da jedan propis zamijeni drugi ili da bude dokinut onaj priješnji propis, a da drugi propis novi ne dođe. Primjer za zamjenu nečega nekoga nekog propisa, a da ne dođe drugi propis na mjesto njega, jeste primjer sure Muđadale ili Muđadile. 12. ajet Ja i ladina amenu i mur mur rasula faqaddimu bejna jede i neđuakum sadaka. O vjernici kad hoćete da se sa poslanikom posavjetujete prije savjetovanja milostinju udjelite. To je bio propis. Prije nego što hoće da pitaju Božijeg poslanika ali sad selam, morali su dati sadak ako pa da ga pitaju. Sretnoga negdje na hodniku, sretnoga na ulici, sretnoga u nekoj njegovoj potrebi. Može li Božji poslaniče Šta će biti Božji poslaniček? polako. Ko hoće da pita Božjeg poslanika, ali sam sam nekad dadne sadako. To je bilo jedno kraće vrijeme, pa je dokinuto kuranskim ajetom koji slijedi iza ovoga, 13. ajet sura i muđadile, e šfaktu mentu kadimu bejne jedej صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فيقيموا الصلاة وأتوا الزكاة Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udjelite, a ako ne udjelite i Allah vam oprašta, onda milostinju, onda molitvu obavljajte i zekat dajte. I može biti jedan propis derogiran drugim propisom, koji je lakši od onoga koji je derogiran kao što je kuranski ajet u suratul Enfal El ane haffefe Allahu ankum Sada vam Allah daje olašicu va alime enne vikum da'fa po drugom kirajetu du'fa može se po rivajetu Hafsa od Asima proučiti i da'fa i du'fa on zna da ste izmoreni pa im olakšava u pogledu borbe i određivanja kolika skupina treba da izdrži pred kolikom skupinom neprijatelja. Dakle, dokidanje jednog propisa i donošenje jednog lakšeg propisa. A imamo i obrnutu situaciju, kada jedan propis bude dokinut, a mjesto njega dođe teži jedan propis. I to imamo. Kao primjer, kuranskog ajeta وَلَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Suratu Nisa 15. ajet. Kada neka od žena vaših blud počini, zatražite da to protiv njih četvorica od vas posvjedoče, pa ako posvjedoče, držite ih u kućama. Zatvorite ih u kuće. Taj propis. Dokinut je. Derogiran. Kur'anskim ajetom Ezzanijetu zani feđlidu kulla wahidi minhuma mijete dželde. Suratu Nur, drugi ajet. Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca bića svakog od njih. Dakle, dolazi teži propis od ovoga u pogledu onih koji nisu oženjeni, a u pogledu onih koji su oženjeni, onda je to kamenovanje do, do smrti. I nekada biva u, doki dan jedan propis, a dolazi na, mjesto njega drugi propis koji je ist, isti po jačini i težini, kao što smo već napomenuli, okretanje muslimana od strane Betul Mahdisa prema, prema Kibli. Koje su mudrosti koje možemo zaključiti iz derogacije mudrosti su mnogi. Kao prvo, da vidimo kakvu je olakšicu uzvješeni Allah tabaraka wa ta'ala nama dao kao ummetu, u čemu su bili i na kakvim propisima su bili oni prije nas, prve generacije, prva generacija ovog ummeta, pa da zahvaljujemo uzvješenom Allahu na olakšanju koje nam je dao. Ili nekada dođe teži propis, pa da vidimo kako je ta zabrana išla postepeno i kako se radilo da bismo neke stvari mogli u kontekstu toga analogijom prema tome mogli u davetu raditi vezano za vezano za zabranu na primjer alkohola početku se govori o njegovim štetnostima, a onda tek kasnije najstrožija zabrana i tako dalje. Dakle, ukazuje nam na principe daveta. E, isto tako ostaje učenje toga ajeta do sudnjeg dana da bismo i badet na taj način činili učenjem Kur'ana i tako dalje. Progovorit ćemo nekoliko riječi o ađazu. Šta je to ađaz I na šta se sve odnosi i gdje se pojavljuje? Ađz u arapskom jeziku znači nemoć, gubljenje snagi. Od toga je riječ ađuz, starac, koji nema snage koju je nekada imao. Iđaz u kuranskim naukama znači pokazivanje istinitosti poslanika. U njegovoj tvrdnji da je poslanik putem nemoći onih koji su izazvani da dođu sa nečim sličnim njegovoj nadnaravnoj pojavi, mođizi. Dakle, možemo zaključiti da je mođiza dijelo koje, kojim se ljudima upućuje izazov da dođu sa nečim sličnim, a nije mu moguće da se neko suprostavi. To je mođiza. Znamo da su mođize davane Božim poslanicima iz one oblasti koju su ljudi najbolje poznavali ili prepoznavali, da bi im to bilo dokazom da prime islam. Pa kao što je bilo u vrijeme, spominjemo u vrijeme koga? U vrijeme Musa selam štap, u vrijeme Isa selam izlječenje gubavca, slijepca, oživljenje mrtvog i tako dalje kod nekih poslanika izlazi deva iz, iz kamena i tako dalje. Dakle, iz onih oblasti koje su ljudi u to vrijeme najbolje poznavali. Takvi ćemo muđiza vidjeti i kod Božijeg poslanika, ali i sato sada. Arapi vrlo dobro znaju u pustinji šta znači voda. Život. Voda je jednako život. Kad izgubi vodu, znači jednako smrt. Kad im dođe Boži poslanik, ali i kaže, doneste mi jednu posudu. I stavi svoju mubare kruku u tu posudu. I Ashab kaže, gledali smo kako mu voda izvire između prstiju. Zar to nije muđiza tome tim ljudima? Kada bi kopali ne znam koliko, u zemlju nema vodi, Ali kada to vide svojim očima, ljudi kojima Voda znači život. To je za njih muđiza koju vide svojim očima. Primaju islam. Kada idu pustinjom, znaju šta znači za njih mjesec. I znaju se orijentisati prema mjesecu. I znaju vrijeme koliko je sati prema mjesecu i njegovom položaju. Dakle, orijentišu se prema njemu. A kada dođe čovjek, Allaho poslanik, i Allahovom odredbom taj mjesec se prepolovi. Znači da ima neko veći od toga mjeseca koji njim upravljate to uzvišenje Allah, koji je dao to čudo svojem poslaniku. I ljudi su u to vjerovali. I na desetine takvih je bilo muđiza, koje su sastavljene u posebne knjige koje govore o isbatu nubuvetim nebiji sallallahu alaihi wasallam koje govore o potvrdi poslanstva Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve Dolaze kasnije generacije. Ovo je posljednja Allahova objava. Uzvišeni Allah hoće da dadne ljudima do sudnjeg dana nešto što će uvijek biti pred njima muđizom kao da gledaju Musaov selam štab, kao da gledaju oživljavanje, oživljavanje mrtvih, kao da gledaju kako voda izvire između prstiju Božijeg poslanika, ali sam, kako je to moguće? moguće ovom knjigom. Kur'an Kerim. Muđiza koja je racionalne prirode. Umne prirode. I zato Kur'an kaže Efe lajete zeberun al Kur'an. Ukoravajući čovečanstvo. Zar ne razmišljaju o Kur'anu? Tedebur nije samo razmišljanje. Tedebur je uzimanje pouka, zaključaka i mnogo tih značenja koja, koje nosi sa sobom ova riječ. I zato generacije poslije Resula a.s. u ovoj knjizi vide to muđizu. Vide to čudo. I ona se ogleda u više, na više polja. Kao prvo, jezički dokaz. Kur'an je jezičko čudo. Imamo još pet minuta jer smo počeli tri minuta kasnije. Kur'an je jezičko čudo. Kojim uzvišeni Allah izaziva tu generaciju ljudi, a samim tim i sve one koji dolaze poslije. Dođite sa nečim sličnim njemu. Dođite sa deset sura sličnih njemu. Dođite sa jednom surom sličnom njemu i na kraju dođite sa jednom surom min misli. Bilo čega sličnog njemu. E tako ne možete iz svega sličnog doći sa jednom surom bilo čega sličnog ovom je Kur'an. I nisu mu. Mi znamo iz njihove prirode. Kad bi im neko napao načas, njihovu ličnu, vadili bi sablje i ratove godinama vodili. Pisali su na stotine kasida, stihova na hiljade, kojima su svoje neprijatelje nastojali da ocrne, jer to je u to vrijeme bilo sredstvo informisanja ljudi. I koga bi oni ponizili, taj više nije smio se pred ljudima pojaviti. Od stida. Džahilijet. Koga bi oni pohvalili tu, taj je išao gordo među ljudima kao da leti na krilima. Zato kad je ona došla delegacija Beduina, Božijem poslaniku, ali sad sam u Medinu, i kažu mu, o Mohamed, neodgojen, treba ih te kućiti. O Mohamed, izađi pred nas. Jer častan je onaj i ponosan onaj koga mi uzdignemo u svojim stihovima, a ponižen onaj koga mi ponizimo. A on im kaže poslanički, odgojno, to radi uzvišeni Allah. Dakle, koga Allah ponizi, taj je ponižen. Koga Allah uzdigne, taj je uzdignut. To vi ne radite. Odmah ih uči akidi. I šta se dešavalo? kada im je bilo rečeno dođite sa jednom surom sličnom, onda su otišli na ono teže, a ostavili ono lakše. Ostavili su da kažu, hajmo se svi sakupiti, pa da napišemo nešto slično Kur'anu, pa da mu se suprostavimo. Nisu to uradili. Nego šta se desilo? Rekli su sahir, onaj koji, koji opsihruje ljude, onaj koji ih opčara. Zašto su to rekli? Zašto su to rekli? To je rekao El Velid ibn El Velid ibn al Bio je najbogatiji čovjek. To je otec Halid ibn Velida. Najbogatiji čovjek među svojim narodom. Ugleda I poslali su ga Božijim poslaniku, ali i Da razgovara sa njim. Resulullah ali sam ga saslušao i kaže mu, jesi završio ti? Kaže, jesam. Poslušaj sada ti mene i proučimo i vi pročitajte značenja ajeta sa početka sure fusilat. Značenja koja brda zatresaju. Kada su vidjeli Velid ibn Mugiru da se vraća mušicima, kažu ovaj se vraća sa drugačijim licem nego što je otišao. Nekakva se promjena desila u njemu. Pa im onda on kaže, čujte ljudi, ja sam čuo i prozu. Čuo sam i stih. Čuo sam sve što ljudi govori. Ali ovo nije ništa. Od toga što ljudi govore. Ovo je nešto iznad. Ovo se ne može oponažati. Znate šta su izmislili protiv njega? Kažu, potplatio te Muhammed. <laughs> Znaš šta ćemo mi uraditi? Kažu da bi ga što više ponizili. Mi ćemo svi sakupiti i metka pa ćemo ti dati. On bogat, on drugima daje. Ali da bi ga što više u tome ponizili. Kaže, tako mi Allaha, meni ne treba to. I onda Kur'an to spominje. Innehu fekar. On je uzeo razmišljat gire. Fekadar. I zaključio. Fekutile kej kadar. Proklet bio kako je zaključio. Thumma kutile kej kadar. Zatim proklet bio kako je zaključio. Thumma eđbar. Zatim se okrenuo واستكبر فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر zatim je pogledao ثم ادبر zatim se okrenuo ثم ادبر واستكبر i uzoholio se. Fakale in hada وبسر i namrštio se. Pogledajte, on se bori protiv svoje prirode. On zna da nešto nije tako. Ali hoće nešto da izmisli što nije istina. Namrštio se, okrenuo se, ne zna šta će više sa sebe. Fe kale in hada illa sihrun Pa reče ovo ništa drugo ne može biti osim čarolija koja ima utjecaja na ljude. Ima. Već i o njihovim precima koji su nazvani da su sufeha. Da su ludaci zato što su kipove obožavali. I to se radi o njihovim kipovima koje oni obožavaju i za koje misle da ih oni hrane i daju im na faku. Da žive od tih kipova i od onoga što im ljudi donose, održavajući te kipova i tako dalje. Pa su uzeli za oružje da se bore. Ostavili ono lakše, uzeli za ono teže. Što znači da to lakše nisu mogli ostvariti. Jezička muđiza. I mi ćemo danas vidjeti u Koranu određenih riječi kada ih proučavamo, inša zato da budemo imali prilika kada budemo, kada proučavamo jednu riječ iz Kur'ana, vidimo kao ono čudo koje se pokazalo u vrijeme Musa a.s. i ostalih poslanika, samo čovjek pred tim može reći Amen na Rabbil alemin. Vjerujemo gospodara svijeta. Dokazi jasni istinitosti, kao što uzvišenje Allah kaže, senurihim ajatina, pokazat ćemo im naše ajete fil afaki, u svemirskim prostranstvima, o fi i u njima samima. Dakle, u onome što je najdalje od njih i onome što je najbliže njima, u svemu, hata je lahum ennaul dok im se ne pokaže da je to istina. A nid, i načija, neće. Sad prelazimo na drugu oblast, a to je naučnih muđiza. Jedno upozorenje. Da je neke njihova zagrijanost za din islam navela na to da Kur'an počinjavaju naučnim istraživanjima i naučnim teorijama, bolje rečeno. To se ne smije. Kur'an je iznad. وَمُهَيْمِنَ nalej. Iznad knjiga objavljenih iznad svega ovoga ljudskih saznanja i ljudskog znanja. Tako da ne možemo doći za jednu teoriju kazati, a to bi se moglo naći u Kur'anu i onda pribjegava se čemu? vilu. Šta je tevil? To je prenošenje jednog značenja sa njegovog osnovnog značenja na ono drugo razredno. E sada je tu raskrsnica. Ako donesemo pravilan dokaz, onda je to tevil prihvaćen. A ako nemamo dokaza, onda je to tevil odbačen i pokuđen tevil. Ovi kažu, prenosimo značenje kuranske riječi, njenog osnovnog značenja na ono drugorazredno, a šta mi je dokaz? Dokaz mi je naučna teorija, moj razum, to nije. To ne može biti. Mi ćemo s druge strane naći da u Kur'anu ima da u Kur'anu ima tih naučnih muđiza. Kao, navešću vam samo neke primjere. وَسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ I nebo mi smo stvorili snagom. U ovom, u ovom slučaju se ne govori o Allahovom svojstvu ruke, nego bi ejdin snagom wa inna lemusion. I mi ga širimo. Širenje neba, kosmosa, govori o tome. Wa arsalna riyaha lawaqiha. I, I poslali smo vjetrove koji oplođuju. Pogledajte sad ovo. Pa onda kaže kullum fi falakin yasbahun, Sve u kosmosu plovi i tako dalje. Nedavno kada se raspravljalo na jednom skupu zašto ateisti, zašto nevjerovanje, zašto nijekanje Boga, bilo je rečeno da upravo ova Europa ili kršeni ili crkva je stvorila ili postavila te ateiste zbog svoga pogrešnog rada. Zbog slijeđenja pogrešnih ili iskrivljenih propisa u svojoj knjizi. Ili podređivanja sebe ili postavljanja sebe na mjesto na zakonodavca. Dosta ćemo naći ove vrste muđiza, tako da o njima posebno sada ne bismo govorili. Imamo isto tako vrstu tešrija, to jeste, u zakonodavstvu ćemo vidjeti to jedno čudo. Kada govori o državi, kada govori o pojedincu, kada govori o šarijatskim propisima, propisi Kur'ana se ne Savršeni propisi, pa i to jedan i ađaz koji ćemo naći u Kur'ani Kerimu. Isto tako, od vrsta i ađaza koje nalazimo, a o kojima se vodi velika polemika, jeste i ađaz u broju brojčani iz Iđaza. Je li to ispravno ili nije ispravno? Po čemu da znamo je li brojčani izraz e, Iđaz ispravan, prihvatljiv ili nije? Upravo po principa koje smo rekli. Kur'an da je iznad i da Kur'an ne počinjavamo tim teorijama. Nego kada vidimo i dok vidimo nešto u Kur'anu, da kažemo ovo bi moglo značiti to ako je jasan izraz bez tevila. Naprimjer, mi ćemo vidjeti danas kad proučavamo el huruful muqatta, harfove koji se nalaze na početku sura, kada sakupimo sve te harfove, elif, la, mim, ha, mim, nun, kaf i tako dalje, naći ćemo da ih je 14, broj 14. To je pola od arapskog alfabeta. Dalje, kad uzmemo ovo broj 14, vidjet ćemo da upoređujući to sa svojstvima određenih harfova, naći ćemo da je pola od svih svojstava koje, koji su, koja su kasnije otkrivena i u formu teorije ugrađena, da ćemo od, naći ćemo od polovicu od svih svojstava arapskih harfova da su spomenuta upravo u tim, a u tim harfovima koje nalazimo na početku, na početku ovih sura. Kao dokaz ljudima, pogledajte ovo čudo. Ovaj govor je sastavljen iz istih slova kojima vi govorite. Ali vi to ne možete oponašati. Brojčani i ađaz treba da znamo isto e, i za minutu završavamo jednu, da poznajemo u pogledu ovoga isto ono pravilo. A to je da je Kur'an iznad muhejmin i da Kur'an ne prilagođavamo teorijama. Ali ćemo zasigurno naći u Kur'an i Kerimu čuda ove vrste. Primjer pokuđenog tumačenja jeste primjer 19. već govori o melekim Da je iznad njega 19. Ahmedije hoće da, da tumače i kažu to je broj 19 koji je iznad Kur'ana. A ne nego je to broj 19 meleka koji su iznad džehennema. To je spomenje u sura El Mudesir. To je iskrivljavanje značenja Kur'ana. Ali ne smeta da nađemo u Kur'anu nešto od ove vrste. Na primjer, kada se proučava. Ja vam prenosim ono što je, što sam e, sa interneta izvadio tako da nisam provjeravao. Ali je podložno provjeri u svakom slučaju da vidimo nešto od ove vrste brojčanog i Na internetu što je e, na adresi Delilul Muhtedin spomenuto. Na primjer, kada gledamo koliko je puta dunja, dunjaluk spomenut, vidjet ćemo da se spominje 115 puta. A ahiret se spominje isto tako 115 puta. Tačnost. Meleki spominju se 88 puta. Šeitani 88 puta. Hayat, život 145 puta. Smrt 145 puta. Ragbe i rehbe po osam puta. Zastrašivanje i podsticanje na nešto. Po osam puta. El džehr el, an, el alanije. Nešto javno i nešto tajno raditi po 16 puta. To jeste ono što čovjek radi, što bi se moglo shvatiti, što radi tajno, treba da bude ovaj, e, ono što radi javno, da je kao i ono tajno. Dakle, da se ne razlikuje tajnost od javnosti. To ne znači da radi grih javno, ako ga već, ne daj Bože, ako je već tim iskušan, već da ne radi grijehe kada se sakrije od ljudi, da je svjestan da ga Allah to prati. Šehr, mjesec, spominje se 12 puta i tako dalje. Ovdje samo ono sa čim hoću da završim, jeste koliko se puta spominje voda, more i koliko se puta spominje kopno. Voda i more spominje se u Kuranu 32 puta, a kopno 13 puta. Kada to uzmemo, E, skup toga, dakle 45 puta, 45 e, puta 100%, dobit ćemo rezultat od 71,11 i više tih jedinica. Ovo kad sve podijelimo za ove zainteresovane, to ćemo kasnije pojasniti i dati jeste. To je odnos kopna i mora, tačno ćemo dobiti ovaj tu razliku, odnos e, mora i kopna, mora 71,11% koliko posto i odnos mora i odnos e, kopna 28,888 i nakon toga 9 kad dođe posto. Ko je to u mogućnosti da, da tako odredi? Je li to slučajnost? O čemu se radi? tako dalje. U svakom slučaju ovim, ovim stvarima kaže se nestenis. Možemo ih kao usputni jedan dokaz istraživati, proučavati, iako ovo nije osnova. Ljudi mogu ovome pogriješiti. Ali, u svakom slučaju, nema slučajnosti u Kur'anu. Ako je Allah na ovome mjestu stavio to, a nije ovo, onda je u svakom slučaju tu i određena mudrost. A Kur'an je prije svega knjiga upute ljudima, knjiga koja ukazuje na i ovaj i budući svijet, koja nam određuje smjernice našeg života, a ako se pojavi ovakve stvari proučavanjem, to može biti dokaz naučnicima određene vrste da prihvate islam, ali ne da stanu kod toga, već da im to bude jednim dokazom kako bi dalje prihvatili islam i radili po njemu.